خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون jumlah ayat seket kalih ayat perlu penjelasan spesial menani kiroah cara lebaco jadi kiroah sapat macam kalih Dari menurut Imam Asyid riwayat Hafaz, Kudana Edher. Jadi lewatnya kata, Nur wa iqaladi wa ma yasturu kawe Edher. Panjang ikan alep Kulawan suri balik, ini termasuk kiraat hasim riwayat hafaz. Dun wal kolami wa ma yasturud. ki etu Bagi kita biasa kira-kira hitam asyik sobat hafas. Nul walakoladi wadayastur. Jadi antara sarati karo kiri dapat dikandut surat eh, bakti ya tetapi temurun saja lagi kaji nabi hijrah jumlah ayat sekat kali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bareng ngertos artinya apa Kedua jalanan diterangkan Allahu a'lamu biwira dihidi Sengerti artinya itu Dabat kusti Allah Kita betul ngerti Baik, baca dulu itu sampai wonten ganjaran deh, sampai enten ganjaran. Ya tadi itu kaya ulama ahli sholah disimpul ke. Tak boleh baca Quran semacam turun ngerti makna terus enten ganjaran. Ini cara lain ya. Neng durung ngerti maknane. Tapi ganjarane polander. Ganjarane dilipat ganda ake paling seperti sepuluh hasanah. Sepuluh hasanah. Sepuluh kesayangan. Sampan kita ini tidak ada lapang khasanah, khasanah, tidak ada Quran atau tidak ada hadis. Sarana setunggal. Diku buatan cara cara aci menggoyo. Aci menggoyo kubi sak dunia Rekada tira, PTA tira, masa tira, buah-buahan, pertanian tira. Itu kaya karo khasanah ganjaran karegane Allah. Isantan kertasa murah kusti Allah. Tenggene makhluk sing ngabdi, makhluk sing kenturut, Nek paring ganjaran ku kaya kudu akeh. Padahal sampean maca dud. Nek nganti sebenet. Niku ganjarane karo rekane bumi sak isine akeh ganjarane maca coba sampean golek pabrik sampean rugae sing sebabnya juga sebabnya kau ya gitu ya Yang saya lancar kalau ketengahkan belanya bagi tiang-tiang Islam yang lepet suarga. Yang paling cendek tangkatnya itu jadi nanti pertanaman seluas perjalanan sewu tahun pirang hektar itu yang paling cendek sangka murah Gusti Allah ganjar Mulanya di bawah dan ulang dosa Le, ngamah kedaran Ya sudah jansok diterang atur mau dosa iman ibadah. Urute yang dosa ibadah. Kadang kan juga kalau lebih kuat terus. Turu dosa pada sana kira turu. Orang rutin dengan ajan. Asyaratu khairun binan naun. Salat itu ya, tapi di dalam turu. Orang itu ada ya. Orang itu perhatian Itu sudah santuri sama kajaran tapi siapa sholat eh, bu ajen bu ajen sejalan assalatu khairun biran naum terus mendapati sejak tawa peril tawa ala ala dalika minasyaitin benar ucapamu bagus ucapamu aku nak sadih sadaqta wa tarikta wa ala ala zalika mirasyahidin. Ya, jadi semacam turun dalam kasa itu kanjara dan kasa tiga turun terus ya. Bungamal. Menang dalam kasa rasul dulu tasbihan. Menang terus pada cara bahasa tasbih. wa amaluhu min ja'as ni'amal itu kekayaan ke nak maca tasbih nak jadana ulang puasa utama sampai maca tasbih nak mana ulang syak dan ruah dan jarana syak bayat menakkan syak itu duit pun kena Karena di kaya kue itu bukan berapa Meriah mana lah Mau kajaran aja kue kutan tulung Ini saja ada kurang mantap Mau kutan tulung melihat Waduh Jadi caranya pun Sengkaleng utama juga sholat Sholat kesel wiridan Wiridan kesel menang emang eh, ngantek turu eh, jadi turu kan gue sengit terakhir eh, aja sengit gue acara pertama aja Wa alaihi wa ma yasturun jenne terang Wa ma lam terang yasturun makam ketemu lisi sepe pere balikat Balikat sing dadi juru tulis Gusti Allah itu gadah makhluk sing agung banget panjenengane nang dhuwur langit sakti itu istilah bahasa Quran Allah maksud Allah papan maksud sing direksa Tengene Allah maksud niku Enteng tulisan-tulisan jumlahnya makhluk sahabatnya laku-lakunya makhluk sahabatnya itu yang tanda itu tidaklah makhluk lah kapan sejata kusaya kagungan lah makhluk kagungan kolam kolam itu tidak cara saya putus polen alat tulis nah itu tempatannya di sini malaikat jangan jalan ke Pertama-tama kalangnya kuatir, kalangnya sepira, lumayan kata itu sepira kecilnya. Maka sama nak ngeleng-ngeleng itu berkain mata Manusia kecil, plus. Lama setiga syaitan plus sama wati wal ardi akbar min khalq linyas. Lawatin ma'asaran nasila ya ramun. Langit bumi itu lebih kecil manusia. kecil langit, kecil bumi, dan manusia ini tidak mengerti. Wakal kusama wadi al-adi agar menfal kemenar. Walakin ma'akaran ma'asirayan, tidak mengerti. Jadi mengenilah masuk, sama catatanan. Jangan sakit ini kan jenis nabi. Para cincin Syaitan-syaitan, sakit munggah. Jujur sobre rasa-rasa ini pun sakit munggah dengan langit sakti itu. Ini keterangan diakui dengan surat Al-Jin Sosana Likur. Wa amma wa masna sama atara jadna muliat harasan syadidan la syubah. Aku de ikut, aku sering mampir dengan langit. Merengana berita. Jeng-jeng itu jangan merengana berita. Tulisan saya nak lewat mata itu terlalu. Dan nak es pinta kulaan, mulai merengdena dan bumi. Hasil saya itu terlalu mau, kira-kira merengana cukup-cukup. Hmm. Tapi nak marah-marah, erat-erat. Saya benar-benar sing salah niku sing ngambil sono. Kira-kira ngene cin-cin niku. Ah cukup cukup. Sing kira cin-cin mau lho. Bisa beke-beke. Lagi kapale anu, anu kono kapale anu. Hmm, nah, ini negara cukup-cukup saja tercolok. Ya, itu. antarane sing bener karo sing salah perintahmu ate sing salah hmm. tapi jajane kanggo nabi lahir Lalu mulai bertanya nanti itu terputus setan-setan jin itu ora iso munggah. Kala cetuna mulihat harasan syati dan wasuhuda. Ajaran jin apa munggah? apa yang berumahnya cerita di sambar kalau sorot lintang jadi maknanya lintang-lintang itu ada okor sehingga sehingga kau malaikat okor mau kamu ngantengnya cincin sehingga arah nyolong-nyolong itu jatah itu mana surat Hai, cincin, assalamualaikum. Kama ya kami ilan ala kit lau syihadar rasa kasa eke usra isa Nanti barangi Ya ada rasa sebagian ada yang salah tanggap eh, Berlindang ngajak jen Lalu nak cilek jatuh si kare panjaku Iku rengaran lindang ngalih Bagaimana yang lindang ngalih ini bagaimana Malah dikandani Bila kelem gawa pesanan, Nah ada lintang ale, Secara nembe, Sing setna, Terus mbak juga sah, Seesek mati duwite, Nah, Tak buka jahat, Ngapus-ngapus itu, Ya, Lintang ale, Itu buatan nonton, Tapi apa, Sing dikira malaikat nek dene lintang sing coba lintang mau ngancani cincin. Sing anggere mesti anjing karo apa lintang. Tenaga di dunia Nah, dunia Era isa Gwede manusia Namanya ati karam jadi garang wajak Yang kutu segarani Kendruwo Bawa bener bawa Engkau nak biasa malak jengkeng lewarani kendruwa songsang. Nak recek menina kwewe. Itu buat kenyar berwak aku. Itu sangka timunnya. Jadi rasa dengan dengarannya kendruwa. Jadi cina jadi kendruwa. Kasa raisan gede. Sedangkan gede. Wang-wang nak uci luna penyi-penyi niku. Itu kesalahannya anak Quran, anak Quran. ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုလက်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဆက်ရဲပြည်သူတွေနဲ့ဒါရာကြီးကြားရာကြားရာကြားမှာလည်းမရှိနေတဲ့အရာကခင်ဗျာမွဟာမတ်ကခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးနဲ့ Kanjeng Nabi mandel mawon. Ya kanjeng Nabi diarem-aremi karo Gusti Allah. Ma anta. Ora ana sira Muhammad dini mati kasebab untuk dini mati rabbi kekayaan nikmat pengirano dina jenuh nemiku ejan. Ora isya Muhammad untuk nikmat sangka pengirahan tidak kena nabi, tidak kena rasa, ejan, ora isya. Muhammad. rasa ejan tidak ono lan seliramu ora gagal ejan ma anjan dini emati retika imajemun niki ayat ngarem-ngareme kanjeng nabi kanjeng nabi marem mereka senyapet Kristi Allah. Jadi manusia tinggal ya, kalah kalah Kristi Allah. Terus ayat ketiga ini ayat yang penting. Wa inna ka la ajaran ghaira mamnun lan sabda itu ketua sirah Muhammad ya ajaran satu untuk ganjaran ghaira mamnun kang ora ana kuwe besok bakal untuk ganjaran sing ora ana pedote Muhammad. Jadi ganjarannya lumayan itu. Setelah kanji nabi dianggap jadi rasa, jadi nabi dakwah terus. Bayangkan, mudah-mudah aku jalan yang benar, melang aku jalan-jalan yang sasar. Diikuti yang sanggungnya, Iwiro kajarane kanjeng Nabi wa innaka la ajaran ghaira mamnun Barana bejan dan suarga Kanjaran yang ditampil makhluk manusia yang paling istimewa Yaitu kanjaran yang ditaring ke kanjeng Nabi Orang yang disebut wasilah Maten Mahmud, Lekara Jatal Ayat, Maten. Sehingga terus mengantum ayam dunga, gitu. Itu dibareng aja, kusi Allah yang gantung nanti. Allah marabdaha kita waktu tamah, wassalatil ha'inah, atuh sayyidana Muhammadani rasulatah. والخبيرة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة terus akhirnya dapat rumah Kamal Mahmud itu kurang jenengan bukan dunia dunia ada kanjeng Nabi ini itu kadang-kadang saya mau berpikir ya iya saya aku ngasir kan dunia ada kanjeng Nabi yang umat ini nah ini istilahnya santri pacar rupen ngalat darupen hmm. ya senajan kanji nabi siapa dengan ada ono mantan itu tapi sudah niati ngalat darupen hmm. ya. ya. maka Mahmud Makan kanji nabi dipuji dan sandunya. Terus ayat yang saya gunsun berada-ada ayat penting. Ya innaka la ala kulutin azim. Siap temannya seliramu Muhammad, saya tiru mencapai kudu Jadi kalau Nabi itu jalan gosu oleh di seksanya gosu oleh ayat Nabi itu jangan akal ke surat men kenal, surat ayat elan kenal, susah malika ayat jimkan. Nah, wa innakan lahaya tulutin alim. Cuma itu kita dapat merangkai kata-kata sebagian mubalai kunsut salah penyampaiannya. nerangake ayat Quran. Ya ayuhan nabi ujahidi kustara wal munafiqina laghlul alaihim wa na'wahum jahannam wa bi'sal masyid. Hei nabi ya Allah. Perangana yang kafir munafiq perangana. Laghlul alaihim sengkeras. Nabi yang kafir karena yang munafiq sengkeras. Itu kadang-kadang. Nanti nanti ayat setunggal itu pun tak segi simpel lagi. Lalu nanti orang kamu melakuk wajib keras. Ini oh, itu lho segal itu. Wajib keras itu itu. Kali ini tentu dia, itu tak ada kira terang lagi. Keliru Nabi dudane Gusti Allah kan keras. Neng kanggo Nabi ora iso keras. Kanggo Nabi ora iso keras kok diaen Gusti Allah. Gusti Allah yang ngaen kelana surat Ali Imran Cisfakat. Sakina rahmatin menazahilin kalahum. Walaupun takal dan wali wal kalki lam tadru sebab rahmat Allah seliramu Muhammad ramah lunak walaupun kata zan hari yang kau bilang fadu melakau seliramu jatuh masyarakat kafir itu bagi Muhammad dan seliramu lunak ramah jadi kajian nabi itu mau jadi orang keras Sebabnya itu, terus jadi wakak. Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku orang itu seliramu Muhammad, kecil seliramu merahmati wong alam kabeh. Wong Islam merahmati, wong kafir merahmati. Cuma bedanya, kanji nabi merahmati wong Islam dunia akhirat, merahmati wong kafir dunia kabeh. Hmm, jadi kajian nabi bukan keras, berarti bukan kajian tanya ini bukan dari apa ya dulu di awal Tapi kaji alam justru Allah. Nah jadi itu cara menyimpulake berarti wong Islam keras orang wajib. Hmm. Jadi kajian nabi keras malah di alam justru Allah. Hmm. Nabi sing paling kasih sayang rene umat e, senajan kabeh. Niku namung kanggo Nabi. Nek Nabi-Nabi liyane keras-keras, luwe-luwe Nabi nek. Wa ta'ala nuhul rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah kusti, sampan atur nyanyi-nyanyi karena orang kafir urat membuat bumi setiap-setiap lah. Tarap nur, turun kesemalan. Ini nabi nuh. Hmm. Nabi Nuh. Kanjeng Nabi malah rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi jalannya di kampung dan kafir ada tiga ini. Syukri Nandat Muhammad yang kafir sengat dan umamu ada rahmatan ini selidamu tak tuntas sewe. Ampun Syukri Nandat yang kafir di kelas ampun. Hmm. Tuan kafir Hmm. Wong kafe dituntes gusi Allah sama mufakat. Wajah ilmu bakat jagut. Kanjeng Nabi boleh tentar. Ampun, maka teras dan kafir. Rahmatan. mujahalan. Mereka malah diarem jadi ayah wa innaka la la kurutin alim. Jadi majlis sunnah pacar supaya ngerti. Jadi berlaku keras itu wajib mata dengan namun rendah. Tapi tetap ada halus. Tetap ada halus. Wa innaka la la kurutin alim. Mereka kan jenis itu yang para keluarga aja nganti ke keras-keras kadang-kadang ada keluarga yang merasa bangga rumah tak terhormat sesuai dilung terganti nanti dilung jadi orang karen yang penting kesopanan Mari ke puji-pujian mengenai masjidil aksa waktu esrak merah nabi-nabi ke masjid puji-pujian itu dengan alam Allah sama itu itu Nabi Ibrahim, Ya Rabbi, ana hari ini Ya Allah, dalam itu kekasih jenengan. Nabi Musa, Ya Rabbi, ana tali muka. Dalam Nabi yang nanti jauh kandung-kandung nanti Nabi Musa. Dan Nabi Isa yang menekan. Tapi sing aneh kanjeng Nabi. Ya ora. Anak yatim. Dalam itu anak yatim. Jadi bukan jangka-jangka akan bukan ikut sopannya. Mulanya lalu ke Bu Aisyah. Jangka ada arah. Bu Aisyah ini pun nanti tidak lezina dari kepala munafik namanya Abdullah bin Ubek. tidak wajibnya pada sahabat syakuan penyuhanto. Bukan di nanti bingung. Iya dia. Benar tak orang. Takkan takkan dengan sahabat. Antara Syaitina Ali. Ali, dia tanda kami berita. Aisyah Zina itu. Syaitina Ali itu nak ngomong itu. Mangkro, Ya Rasul Allah La Tahjan Yang Nisa Usiwa Hatati Yang Nabi Mungkin perlu susah Yang Asri Saya kata Rasanya Rasa Kalau itu saya bilang Lihat oh, itu Mentermakai hatinya Kanjung Nabi Jangan Mungkin perlu susah yang astri asli Jakarta. Itu sama rata deh. Walaupun saya kenali kalau dia Aisyah itu orang eh, cacat. Eh, akhirnya, dan pernyataan bebas sangka jawa adina sangka Quran. innal ladina ja'u bil ikti usbatun minkum la tasabu syarra lakum nanti wonten 10 ayat di Aisyah punya Tuhan punya saya syukur tapi saya tak punya nanti merasa ganda muter-muter tangkatnya yang nah, ini saya tidak Mati Maryam kita wajibna sesuna bayi. Ziyaka kita wajibna sesuna bayi. Sesurat kepalanan dan Israel kanan. Kita wajibna sesuna bayi. Laku kita wajibna sesuna Quran. Berarti ini. Aku tidak kalah kalau tangkap orang-orang yang tidak tahu. Maryam juga seorang layaknya. itu sih bahasa jadi. Saya kan janjane raja mengdali tiga tema, tiga tema seperti anak tiga tema dalam itu. Itu mau hati cara itu tiga mandi. Anak mesti bilang itu ini, ya kami tiga tiga, ya kalau saya nggak tema. Bukan tiga kan istri pertama, Sedangkan istri kedua, rasa. Udah ini saja. Bukan aku. Berapa sakit? Oke. Aku untuk jatahmu. Kan kawan. Ibumu untuk jatahmu. Kan rambu. Rambu pada kawan ada ini. Bukan tidak salah. nangis Bu Fatimah. Nah, ini rekatnya kandung Nabi. Fatimah, jalan. Lama nangis. Jalan ditinggali di Aisyah. Di jalan, Bu Khadijah, kalau jambahin, sama bumi. Ada dia. Kuan mengaku karena Bu Khadijah, mereka istri pertama, dia anaknya kedua. Disalahkan. ni ẹ̀rọ ní ara náà. a ń pé ẹ̀ńdẹ̀ tààtà mú kàńdà wáyé. ètò mú ẹ̀ńdẹ̀ tààtà mú kàńdà bẹ́ẹ̀. ọ̀rọ̀ ẹ̀ńdẹ̀ tààtà tààtà wáyé àdéhùn. màá ń lọ́sùn. pẹ̀lú àìsà pẹ̀lú tẹ̀sí ń lè dà. Ya pun tanda eh? kan juga siapa kata juga apa itu? Salah, ini namanya juga aneh. Jadi siapa kata juga anak siapa? Hmm. Itu yang hebat. Wa inna ka la ala kulukin adi. Luar biasanya. Ah. Sini apa tenang, nanti sekarang cara saya guna air. Kanjeng Nabi ku sering nyambangi nene karya-karyanya ana'e, anak-anak eh. Suci dina ringene anak eh Fatima. Fatima dalam bojomu nanti. Ada yang beda, kata ini saya aman, mau juga juga, itu mesti bertukaran. Bukan jenaki ngerti. Ini mesti bertukaran, berkecil. Tanya Nabi termasuk, wa inna kala ala khulukin azim. Berkuliru, saya kena Ali. Karena saya kena Ali santri. Nah, santri pun tak mungkin, ada masjid. Nah, ada santri tak mungkin, jelak preskot. Jadi sekarang kan dihitung dulu dan masjid. Masjid Madinah memang jaringan kan jadinya. Tujuh masjid dinari dapur lebu. Ya, ada turut. Kum. Hei, bapak lebu. Ngatak. Kesijangnya. Sekarang tidaknya kan dia nabi ngerti yang salah pasimah. Anaknya. Ini sudah dilewati mulut. Betul saya anak tu kadang kadang mantu, mata tu lo dapat dia anak itu perlu. Hmm. salah, salah. Kadang nanti nanti salah satu mah kembali. Ya, betul dia anak itu kadang aneh. luar dua anak kasihan. Gampang, betul-betul, gampang, betul gampang. Oh, hmm, Tapi nek nuturi anak, di anak kasihan, aneh. Mulanya kandung mati lo nuturi Fatimah di teragak. Fatimah, jalan. Jadi mbak saya kalau bulan, kemudian muti ah. Kandung mati gajah sohabat wajah muti ah. Tak ada karo sengganang luar biasa. Mesti anak itu sehingga anak ngehasuk nyambut jahe tekanan sore. Mesti anak ah, ngomah suwi an, dipesan darah sehingga anak. Mesti aku tak nyambut jahe, kamu tetap kita bersama. Gue aja nanti nonton kamu lana. Gue aja nonton kamu lana. Asi kita kena di jari bangun kan tak salah-salah jalan dengan nama Tuhan. Jalan. Ngajak anak Hasan. Sepuluh jauh banget. Kira-kira laka umur telan tahun. Kulanun, sini. Fatima, yang tak Kalau anak tua, jalan atau asli? Jalan. Bukan barang lepet. Alik aku, alika yang lanang. Waktu remuntian, ah, lanang, semacam cilik, cilik tapi cilik. Macam ah, ini, macam ah, ini. Cilik dan cilik dan macam ini. Terus lagi, saya langsung. Kecam rakyat telung daun, saya mulai. Yang Langsung keandaan. Yang menunjukkan Fatimah. Keandaan dulu enggak keandaan. Nanti dibuka. Dibuka. Makanya terlalu anak versi yang lecet. Dua terlalu anak cengceran terma tentang pasien dalam kerambi, ambil, bebas, penjaring. Bukati mati pun ada adat yang versi. Dunia dia ini tanggal mata dunia dia. Mereka tanggal mantap kucu-kucu ya. Nah, sampai nyambut sana, sore langsung, kula pinara aja tenggeriki. Tapi lo kula buka, kula tenggel ke. Lajeng keringat ke kula kesuti kaya anduk negi. Kula terkasih pengasingan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya di ya Allah. Saja zaman nuturi khusus zaman kala kuno. Nah, penjalan ini lagi apa? Ini usaha terakhir. Nek dulu layak ini kata semacam kurang tampi, kurang terima. Dulu akhirnya penjalan kesana kuda Jangan aku nanti juga pun, kalau anda nanti juga pun, berjalan dengan suasa. Siti Fatimah kusunan terus pamit jalan mulai. Aku tak bisa kalau nanti, eh, keringat Siti keringat terjadam. Nanti, ya, kesini beneran betul nanti. Tanya, nanti kajian hati nanti, nanti, itu yang biasa. Yang kesantri yang nunggu itu kami lagi mutuli. Kesantri ya santri, tapi itu kesantri yang terinjepan. Kami lagi jatuh sepakat yang kesantri yang ini. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Yang oh, jatuh nantai lagi jatuh pintu nikahan harap Azizah, kemudian jatuh itu rusak. marina pesa la pechuga tan buena mana cara itu saya udah coba iya lah anak mana terus payah deh saya lagi kan gue nanti nah itu maka kesannya nanti sana wa innaka lahala kulutin haji mernah mernah no hmm. ya saya ada kata kata nanti kalau tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca laporan. Laporan apa? Kulah ini ke mantan anak. Lu mantan anak ke laporan. Janji, baca laporan. Kucu pula, apa ya. Saya cakap dia itu nikah hara. Ini kena jauh Saya sangre. Selamat mawon. Nak lima. puasa dari sunnah itu puasa jadus ya maksudnya apa Ireme lagi pakai nama jadi ada tindak lantas jenengan kesana cacat muda suarto sekarang jenengan kalau mana ya ada lah kesal ya pula itu jamel nanti saya urusan itu terasa nanti oh ya ya ya sahan Wah, lakin solusinya bagaimana? Bukakan solusi pada. Jadi sudah baik, kucuman tandanya tinggali yang mati. Sudah baik. Langsung. Mas Abdullah sama tinggali yang mati. Enak, bahagia, kaya maka yang tersa. Nah, ini kita ngerti. Yang kerja, itu senang-senang laku, yang kaya-kaya. Tak kering tanggung jawab. Kurang berani bertanggung jawab. Itu harus dikata dan berkata. jadi tanggung jawab dikit dengan turun. Abdullah kembali di Nabi Gatuh dan Moro. Ini yang perlu saya pelajari dan pelajari. Sebagai kanjeng Nabi wa inna ka la'ala kulukin azim. Kanjeng Nabi itu yang nasihat. Orang tahu nasihati hati nabi. Nasihat, nasihat. aja melarak nanti. Mendengar Rasul yang berubahnya hati sungguh. Ini kalau ini. Ini kita Nabi. Hati Allah kata. Wanten kaya aja Nabi ya. Abdullah. Jalan. Gue itu baca-baca sahabat itu paling tak. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, Nah, nah ini ahli syarat. Eh, enggak, lantas sebetul. Nah, ini ahli tasyat. Enggak, beli ya lantas. Maksudnya apa itu ya? Gue kepengen dari apa cinta langkah jenengan, kepada syarat minggah suaraku, syarat jenengan, dan ini ya, apa ini ya? Kan ada tujuh. Gajah, saya syarat kemarin. Kemudian ini sungkanya. Kemudian Jangan menyenangkan tapi mempraktiknya belum ada mesin ini. Wa inna kala ala kulitin adun. Jarang pun cocok laporan memberi nasihat. Maksudmu apa itu? Karena saya bingung, saya tak bingung suara, saya ingin mengatakan, ya. Jarang kakak ini kan betul juga Tidak boleh cari kemauan Berarti Laporan mecem itu benar Nambi nasihat Ini amal ini Adalah dalam Cita-cita yang angin-anginmu Dari aja tindak laku itu bagus Cuma Salah langkah salah langkah, salah langkah. Maka dari apa yang tidak lakuku? Lakin ini anak usai di wa'atku. Rasulmu tidak lakuku. Wa'at aja wajib misa. Sama berarti jalan sunnati kalau salimnya. Maka dari apa yang tidak lakuku? Aku nak kemiku ya sholat, ya sholat. Nak rumah ya besok, ya muka, ya sunat. Aku ya rajin. Maka ora cocok karo latu politik, tak cocok umat sing sampur ah, yang terjemati. Harus dia. Nah, itu mulai makan yang gandeng stir. Jadi anak gandeng stir, barang itu jangan zaman dia mati. Barang wangsel. Penyumnya Abdullah sholat sahantara. Terus sare. Tapi sare ini itu tergandaran. Tergandaran. Ojo kowe mung sholat tok, ojo ndelok. Sholat ta sadaran sare yen tak jalan. Niki Terus wajar utuk-utuk sengetak karatus sewan mana yang ganjeng nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mana? Mantar aneh. niku sing iki dalane Gusti Allah wa inna ta la halahu lakum azim kesimpulan jadi yang Islam berlaka keras itu bukan rasik berlaka keras bukan rasik jadi rekan dia nabi selalu lunak jadi ini maka Quran betul yang mula terawai sampai mantel kan tapi dia salah contoh mereka lembale namun lamban era kirang kepi hmm. masa nanti cuma pacar sampai milen jalur pengerangkat insya Allah sakit nanggapi itu semangat بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارنا حتى حتى وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين